อันธรรมยังเทมาเทมาสรณะทีปิกาคาทายโยธนามาเสทางเวทนานังยันติปะปะตานิวนานิจาอารามารุขเจตยานิมนุสสาปยาตจิตามนุษเป็ันมา เกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างมารำและลูกสายเยดีบ้างเป็นสารณะเมตังโคสารนังเกมังเมตังสารนามุตตมังเมตังสารนามาธรรมาสัพพทุกขาปมุจติ มันไม่ใช่สารณะอันเกษมเลยมันไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเอาอาศัยสารณะนั้นแล้วยอมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ โยจะปุรันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจาตาริอาริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติ ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้ว เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสัจอติกมันอริยัญจะตังกิกังมาคังทุกขูปัสมาทามินันคือเห็นความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และผลตามมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโกสารนังเกมังเอตังสารนามุตตมังเอตังสารนามาธรรมาสัพพทุกขาปมุจจรินั่นแหละเป็นสารณะอันเริม นั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้